Profiti de uco por turismi, dua parto. Proxime alla castello della Mauroi, regio Ferdinando la dua construigis ecte 1830 sur pli ol quincent metro in alta monteto la nazian palazzo della Pena, Portugale, Palazzo Nacional da Pena. Gi essas impona pro sia situo su cruta roco cae pro sia romantica architecturo, in cio mixigas plurae stiloi, cefe novgotica, novmanuela, novislama cae novrenesanza. Per alvene al gi, oni devas unue iri per automobilo au autobuso, civi supren iras sinuan chauseon, cae poste supren iri piede la crutan rocon. Al ce la pinto, oni nero visitas interesegan palazzon, sed anca povas giui panoramon de la tuta regionu. Anta al daurigi mian prescribon de la visitindajo de Sintra, mi clarigo, cio estas nov Manuela. Same, kiel exemple nov gotica cae nov renesanza dilatas al imitajo de la gotica cae renesanza stiloi, nov manuela rilatas al imitajoi de la manuela stilo. Tamen, kiu estas tio? Temas pri stilo, cefe architectura, kiu disvolvigis dum la regado de la Portugala regio Don Manuelo la Unua, 1569 gis 1621, cae iomete similas alla gotica la plei fama cae bela construajo in tiu stilo estes la mostero dos Geronimus, monarcheio de la Hieronimanoe in Lisbono. Ses kilometro in for de la centro de Sintra trovidias la palazzo de Montserrat, construita mese de la decnaua iarcento in mixita stilo, in quiu superegas elementoi de la gotica araba ca hinda. Plia palazzo, construita in la unua iardeco de la dudecaia cento, in nomita da regalera, situas in la quinta da regalera, quio estas vasta cae tre interesa parco, in quio trovigas plurae construajoi, ciovi proiectitae de la proprietulo, adepto de gnostica cristianismo cae de roscrucismo, Antonio Augusto Carvalho Monteiro, in stiloi novgotica cae novmanuela. Crom la palazzo, la plei visitata construajo eses la larga cae dudec sep metro in profunda iniziga puto, in iniziatico, ce kies flancoi oni povas mal supren iri au supren iri in spiralae galerioi. Mal pli visitata, sed ancao tre interesa, estas la malgranda, simplega convento de la Capuchoi, construita in 1560 mese de la naturo, cae in ciu vivis franciscanae monachoi gis 1834. Pasintan semainon mi mencies la autobusoin nomitain hop-on-hop-off. In Sintra existas plurae elili, cae per ili one povas alveni al prescao ciovi elamenti ita visitindajoi. Crome, in quelcae el ili, one povas veturi gis la mar bordo, quio distanzas noie decvin kilometroi de Sintra. Ie la comenzo de la dudeca iarcento, aristocratoi cae milionaroi comencis residi in Sintra dum la sumeroi sed iam antaue famae artistoi cae poetoi visitis la urbeton, exemple la romanticae anglae poetoi Coleridge, Wordsworth cae Byron, au ec residis celcan tempon in gi. Ecte 1995, la tuta cultura peisagio de Sintra, al cio appartenas la supremenciitae construajoi, estas monda cultur heredajo de UNESCO.